Tumesema twasema tena, kiwakumbusha wenzetu, hatuchoki kuyanena yaliyo moyoni mwetu. Basi tena kugombana imetosha, ndugu zetu, na muda si wetu tena, twarudi kwa Mungu wetu, twarudi kwa Mungu wetu bani ya nini? ni kwa dalili, tena mambo mubaini, wajue wenye akili. Musambe sababu dini kuwa nyingi akwali, wangeteta ikhiwani walokuwepo awali, walokuwepo awali. Mesema twasema tena Niwakumbusha wenzetu, hatuchoki kuyanena yaliyo moyoni mwetu, basi tena kugombana imetosha, ndugu zetu, na mgasi wetu tena tarudi kwa Mungu wetu, tarudi kwa Mungu wetu. Musiseme madhehebu, rai za wanachuoni, mukaifanya sababu ya kubaki ugomvini. Wangeteta asuhabu walokuwa na maoni kufasiria Habibu ولباكي إخواني ولباكي إخواني ولا سيزو ختلافو tunazodai dini kwa walona uzoefu mafakihi, uulizeni. Hizo zisitupe hofu, ziliazia zamani, wangeteta ashrafu maswahaba wa amini, maswahaba wa amini. Mesema twasema tena, kiwakumbusha wenzetu hatuchoki kuyanena yaliyo moyoni mwetu, basi tena kugombana imetosha ndugu zetu, na muda si wetu tena, twarudi kwa Mungu wetu, twarudi kwa Mungu wetu. Sasa tuseme ya kweli, tuijue ni sababu tupate yake asili, tuwezeni kujitibu. Ni maradhi tukubali, ya nyoyo ya tuadhibu chuki, hasadi, awali na mengi tukihisabu, na mengi tukihisabu Dawa ni kurudi kwake Ilahi Mola Jalia, tuombe fadhila zake, rehema kutushushia dawa ni kurudi kwake Ilahi Mola Jalil, tuombe fadhila zake, rehema kutushushia. Sote nini waja wake, hakuna sokosea, tuombe ni kheri zake, tushikane ni jamia. Sote nini waja wake, hakuna sokosea tuombeni kheri zake, tushikaneni jamia. Mesema twasema tena, kiwakumbusha wenzetu, hatuchoki kuyanena yaliyo moyoni mwetu basi tena kugombana imetosha, ndugu zetu, na muda si wetu tena, twarudi kwa Mungu wetu, twarudi kwa Mungu wetu.